4.6 Isso ten Nunca souben ver o que os outros ven Sua sangue ou tentar escribir con letras O barullo que hai na cabeza Mente en branco saída e meia música que nos sirve para recibir a outro correspondente que é viaxeiro, que é wow, reporteiro gráfico, viaxeiro, que é eh? correspondente viaxeiro, reporteiro gráfico, eh, eh, eh grande amigo. Moi boa tarde, Mm, Xoan, Xoan... Anda, por aí, anda por aí o Armando, non? Xa está, sí. xa está aquí. Eu xoí aí a voz de fondo, benvido de novo, eh. Gracias, Xoan. No, no, notaba se cheí ese toque teu de retanca no fondo. Ai, <laughs> que alegría, home, benvido. Gracias, gracias, Xoan. Eh, gracias non, é eh, a realidade, non é un cumplido. Claro, notaba no, claro se che falta. Veña. A ver. Bueno, onde andamos? Mira, fuimos a un montón de sitios, pero eu xe teño algo especial que quería, se podedes, ou se podemos dedicar uns minutos. Sabedes que fai par de días foi o Día Internacional do Medio Ambiente, Hombre, verdad? claro, sí. En, en que se fixeron multitude de actividades institucionales que sub, que saliron nos telediarios e demais, sí, verdad? Eh, Pero tamén, tamén, eh, eh, hai cousas que non sabe o exterior, hai un montón de iniciativas de relacionadas con medio ambiente. E hoxe, mm. a petición, a petición de unha asociación eh, dixeron, oi, Xan, ti tes que vir e tal, e colleu, eu que pinto aí, que pouco podo recollelo, estou para recoller basura. Ben, participamos nunha xornada de, de recollida de lixo en eh, Laxe, en Fornelos de Montes, ah, a mm. Asociación de Veciños ali, eh, eh, polas corredoiras, camiños e tal, porque no rural tamén hai, eh, tamén hai lixo. Pois alá nos dedicamos a recoller. Ata aí ben, pero o que sí me emocionou, me emocionou moitísimo, é que viñeron dous microbuses de mozos ah. e mozas da asociación Amicos, unha asociación con mozos, con e mozas con discapacidade, que eh, se denomina axentes medioambientais. Ah. É, é que van por diferentes sitios de Galicia que teñen proxectos hasta incluso de recuperación de lixo, posta en valor de lixo, sobre todo lixo no mar, lixo no fondo marino, lixo Carai. nos montes, Ajá. e, e aí participamos e me enterei de un montón de cosas, hasta incluso que eh, eh están recuperando hasta determinadas corales de a costa galega que están na lista vermella de, de, mm. bueno, entonces dedicámonos a eso un aplauso para esa xente porque a labor, bueno, foi moi entretenido unha labor divulgativa ese é un lugar con moitísimo patrimonio eh, e, e, e o pasamos moi ben e sobre todo disfrutar da naturaleza e de determinadas especies de, de, de, de, da fauna e da flora que por certo, tuvemos a santa fortuna de a mañán, de camiño para lá, vimos o lobo. Vaya. Vale. Ah, o sea, que, que podemos decir, hai lobo, hai lobo, eh, foi unha sorpresa que, que o mirou a compañ, unha compañera que iba comigo no coche, e dí, ali está, ali está, o que está? O lobo. E eu, estaba o lobo ali arriba duns penedos vendo vendo pa nós no? o sea, de, claro, tempo, tempo deuche tempo de, de, de... Non, me, no, non me deu tempo a nada ah. porque mira que eu lle teño dito eh. os que van comigo cando se vai pola naturaleza hai que levar sempre a cámara no regato Claro, xa, xa iba eh, conducindo e, e, e non podo eh, facer unha cousa e outra pero as cámaras estaban todas no maletero. Vai, oh. Perdeuse a fotografía do lobo. Bueno, Ademais, bueno. a compañeira que iba, unha das compañeiras tiña obxectivo máis que suficiente para facerlle un primer plano ao lobo. Para, a ferramenta non estaba onde hai que estar. Ya, vale. Eh, bueno, pero eh, pero na retina sí que quedou. Quedou, e eh, bueno, disfrutar daquele entorno porque eso está clamado aí na, na nunha la, na Serra do Suído e a natureza, a natureza é espectacular, sobre todo eh, e hai e hai un, o que se nota moitísimo yo, quizás, a recuperación no? Uh -huh. que hai un aumento de aves destas, eu non, non, non sentir non sei que tipo de aves é, pero destas aves de rapiña, destas aves que planean que está aí guiando a bichería a ver que se poden levar a boca no? entonces, uh -huh. Moi ben. anduemos moi ben, moi ben e outro día tamén eh, xa verías por aí tamén algún algún vídeo mellor no, nos meus sitios anduvemos tamén un pouquiño por, por Forcarei Forcarei por, por, eh, ali hai unha un, ali que, que quero adiantarme non? ali hai unha carne de primeira no, no, eh, é categoría O sea, a, non sei como lle chaman unha especialidade que hai aí, hai os filetes de coca de Forcarei, sí. teñen un, un recoñecemento uh -huh. eh, eh, importante, non? importante, esta vez non houve ocasión, eh? esta vez non houve ocasión porque solamente foi unha saída despois de comer, pero tiña pendiente un pouco para ser contido, vale. e meter contar, estuvemos aí en, en dous sitios que a mí parecen uns sitios eh, sorprendentes. Unha é fervenza de, de Quintillán. Eh, recomendo a calquera, porque é a, a, a demostración do enxeño que tiñan os homes, non? era un sitio de moi pouquiño caudal, mm. a auga de Bran escaseaba bastante, pa, é, é xusto na parede onde cae esa fervenza, que pode ter a mellor uns 5 metros de altura ou 6, clavaron un muiño, o sea, a parte posterior da fervenza da, do muiño, a parede de atrás é a caída da fervenza. Da fervenza, eh, cara. Para, para aproveitar a forza hidráulica é eh, algo eh, realmente sorprendente. Estivemos nun sitio e ao mellor vou aproveitar de aquí porque hai galegos escoitando e nos poden axudar todos. Sí, claro que, que sí. Eh, hai unha capela que a mí se me chamou a atención e mira que levo buscado mm. e, a, e, e, e me había eh, na parroquia de Mea había unha capela dedicada ao San Amar. Uh ah. -huh. E esta capela quedou, é grande, é unha capela eh, certamente importante, non? E quedou, eh, bueno, eu non sei se foi produto dun lume, se foi produto do abandono, do, de moitos anos de abandono, non ten teito, non ten nada, e, pero todos os arcos de, de, que sujetaban uh a mm. bóveda da, e eu non encontrei referencias O sitio é espectacular porque hai unha sobreira, un, e, e hai un, un carballo, un bosque ali ah, impresionante mira. que é destes, destes carballos que nace que parece que teñen multos aí formas de, de fantasmagórica uh -huh. todo alrededor, alrededor pero non fun capaz de encontrar información de por que quedou no abandono. Eu creo que o Saamaro, que é un santo eh, moi extendido por todo Galicia, non perdeu sí, a emoción. Sí. O sea, pero non sei cal é o fenómeno que xerou para que esa capela quedara aí abandonada e sin teito sí. dende fai moitísimos anos eu de rapa se acordo prácticamente esa, esa capela eh, abandonada pero este día pasaba e, e dixe, vou a mirar facer un chamamento a ver se alguén nos pode decir por que o San Amaro de, de Mea Vía quedou esquecido mm. esquecido no tempo e está E iso foron as andanzas de, destes días. Teo pois... O de hoxe é sorprendente, porque ademais este, os educadores que viñan con estes mozos e mozas, uh -huh. non? Uh -huh. eh, me convidaron a que vexa o proxecto de recuperación deste coral marino que está eh, un estado moi delicado en Galicia Uh -huh. é, que eh, teñen unha especie de piscina onde o cultivan, onde despois eso implantan no, no mar, no océano, verdad? En sitios onde, onde era o seu hábitat. E, e, e veño realmente emocionado de, de, e o interés que poñía estes mozos e mozas en deixar aquilo, ¿no? O sea, como se fose a súa casa como dos chorros de oro que, Mm. non se escapaba nada, o sea que nos estuvemos eh, eh, eh, a nosa radio estuvo tamén celebrando o Día do Medio Ambiente eh, mm. no, no que é no que é, porque algún dirá eh, eh, eh eu me sonrío que van limpar donde prácticamente non hai mm. non hai xentes, non son aldea, mm. aldeas, povos que están prácticamente abandonados pero si sí hai cousas e eh, nos alá enchemos pois catro sacos enormes de, de basura, sobre todo de restos desto de que se emplean no mm. campo, no? Eh, destes cordeles, dos pastores eléctricos e eh, todo isto ah, sí. que, que apareceron por ali eh, restos de, de, de envases destos de mm. fitosanitarios isto, no? alá fixemos a nosa labor no? moi ben, perfecto non sei se o día foi <laughs> completo pero eu tiña que contalo porque xa che digo que eh, realmente Com, completo e ademais completo e ademais apor, aportando Eu tiño que yo contar unha cousa Xoán. Com, Completo e eh, ademais eh, antes de que se me espere, espera Armando, Ay, a, a sí, fundación sí. esta se chama Amicos, é do Marmanza, de Boiro. Oh. Eh, entonces hai que decir que son os que teñen este proxecto, xa che uh -huh. digo que participan en eh, en recollidas de, de, de, de lixo e sobre todo moito no entorno marino en multitud, hasta incluso en sitios de fora de, de Galicia, ¿no? Uh -huh. eh, e, e, e de aí eh, fan o, o, o, os educadores seres un estudio e, e, e o reciclaxe de moitísimo dese lixo eh, que, que aparece nas praias, no mar, por o mar onde está tirado, eh, cando sube, xa decía aquel mariñeiro vello, se un día vais o mar, sorprenderíamos das cousas que hai no fondo. E agora dime ti, Armando, dime, dime. No. Eh, Pretiño a, vaya, pertenece a Galicia, pero to tocado con Asturias alá polo Bierzo, sí. pero xa tocando con Asturias. Eso que falabas dunha capela que estás a, ah, sin teito ni nada, sabes? Pero que utilizan sí. ele unha capela Pre guardar as ovellas. Ui, teño visto moito de que eh, bueno, moito da, da, da simortización do cista e Mendizábal moitas moito patrimonio eh, reixoso pasou a mans eh, privadas e a utilidade, de verdad, non era patrimonio santo se utilizaba como palleira como de, deses casos eh, desgraciadamente hai moito hasta incluso de, de eu teño visto eh, aproveitamentos de patrimonio do románico verdadeiras sí. obras de arte e eh, a dentro Sí. E, eh, eh, eh, si está, e si está. Esa porque temos moito, sabes? Sí, claro. Somos un país, somos un, somos un país sobrado, eu digo sempre, eh, os galegos temos un problema. Sí. Eh, a veces somos moi maltratadores de, de, do noso, da natureza, sí. de, do patrimonio eh, arquitectónico, religioso, cultural. Por sí, que? Sí. Por, porque temos moito. Xa anduveramos claro. os pasitos delo, sí. verás como coidábamos como ora en paños, pero temos tanto e iban, pois algo menos, non pasa nada. Sí, eh, sí, sí. É, é, to, é total a nosa terra, ardeu o monte, bueno, pero como é tan generoso, o ano seguinte xa temos vegetación, recupera, xa miramos verde. Recupera, claro que sí. Eh, mm. bueno, re, recupera como estaba, non, pero eh, nos... Eh, enganámonos a nos mismos e mira, xa está verde xa, está, claro, sí. xa deu un árbore que tiña 100 anos vamos tardar 100 anos en volver a, <laughs> en volver a eh, o árbol sí, pero bueno, eh. eh, engañámonos nós, non? Sí, sí, sí. Bueno, Xoan, unha, unha fermosa participación túa e interesantísima ademais proposta para que todas os nosos coitantes e seguidores pois pues eso, se acheguen a Serra do Suído que tamén poden disfrutar con ela oh, eso, eso, eso é un paraíso é un paraíso e, e, e forcarei pois eso non no, somente no. disfrutar da natureza sino tamén da gastronomía que tamén ali é moi boa E, eh, eh, eh, eh, eh, para semana que ven o 14 se queren aproveitar A Serra do Suído celebra a festa de San Bernabé da Graña. Vale. Ah. O, como dicen o, ali na terra, o San Bernabé das Manciñas Grandes. Ajá. Ah. E, entonces que mellor ocasión de ir a Graña, ele vai a ver pulpeira, eu son casi asiduo do, da, do San Bernabé, e, e que mellor ocasión ten o día 14, sábado, ele vai a ver pulpeira. A próxima fin de semana, claro que sí. De, de, de, de todo e, e, e despois foguetes, verbena e, e como é unha, unha, unha romería na nosa terra, non? Claro que sí. Bueno, pois, pois agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe e, e que teñas unha feliz semana, hasta vindeira semana. Bueno, e... Eh, pois gracias, Armando. Eh, ah, alegome de, de, de terte por aquí. O Xulio, nada, co Xulio eh, estes días. Eh, anda por aquí. Graciñas, pero... Joan, graciñas, que sei que que o pensas e o faes de corazón. Ah, ah, no, eu non son político, non son palabras vacías de político, digo de corazón que cando sentín aí a botúa, dixen eu, ai, estou Armando aquí. Moi ben. Venga, un abrazo. Unha aperta. Grazas. Hasta logo. Hasta logo, hasta logo. Máis música, queridos escoitantes, máis música.